Berrien tenorea zurekin eh, pantzo irigaraie eta erran bezala eskualdeko hauteskunden bigarren itzulia zen atzo. Eta Frantzian eskuin muturak ez du eskualderik eh, irabazten, emaitza berdintxuak eh, Le Republiken eskuineko eta sozialisten zata. Eta ale ruzeten ezkerreko zerrenda, aizen agusi, bai eskualdean, bai departamentuan eta bai eskualerian ere, handie Sente Marie eta Bartelemi agerren ierdokipenak hartuko ditugu, berri sailuntana. Beste aktualitate batean, izpurako klinika edo Luro Fondazioan ere izahmen bat esinatu dute Euskararen erakunde publikoarekin, unen elburua gure mintzairaren erabilpena sustatzia eh, toki hortan edo egitura hortan ere eta akordio justo orekatu iraunkor eta dinamiko bat eh, ara nola Loran Fabiusek orkestu duen kopo goita bat beroketa klimaketa seginden gailugaren eh, emaitza baina nikusiko dugu estirela horrekin denak arras adosa Aroa zurekin lehenik agina. Arro eztia da, garazin mementuan amak grado eta arro eztiare egonen da egun guzian iruzkalde eta temperatura gorenak berriz, emez horzi gradokoak izain dira. Eta erran bezala, ez da irabazle argirik izan hauteskundeetako bigerren izulian atzo Frantzia mailan, eskuin muturiko Frente Nazionalak ez du eskualderik eskuratzen azkenian, eta eskuina eta eskerra berdintxu ateratzen dira, eskuinak zazpi eskualde, eskerrak bost, eta berezitasuna, aipagarriena, korsikan, dudarik gabe, Gil Simeoniren lista abertzalea, ederki nausitu dela. Eta Eta hemen erran bezala lehen aize irabazidu, akiten poatu xarrant limuzen eskualde ondian, ezkerreko tendentzia gehienak elgerretan bere ingurian, bai eskualde berrian, bai gure departamenduan, bai eta ere, euskal herrian eh, da, jozo bidar katsetariak, bai ez da zen nauko bezala. Eskualerian, departamendu guzian eta eskualdean bezala, ezkerrak du irabazi eta aixe lehen itzulian, kalmeltzen zerrenda haintzina malima zen, ruse baino bi puntu gehiagorekin, aldiguntan eskerra batuaren zerrendak du irabazten, euna haindako berroita bikakotxe sei eginez eskualerian, eskuina baino sei puntu gehiago eskuina eta zentroa bateratua izanik, ez dute duela bosturte baino hobekiago egiten, eta guzetek emaitza ederak lortzen ditu eskoleriko hiri edo initzetan, lehen izanez baionan, angelun, endaian, baita ere maulen edo burun adibiteak emaiteko. Frente Nazionalak, pundu bat eta erdi galtzen du bigarren itzulian, eskualerian, bainan hori da parte hartzea mendatu delakotz, bosko puruen aldetik berdintzu egiten baitu. Azkenian, Akitania poatu xarrant limuzen eskualde osoan, euntalatanoita hiru kontseilari izanen baitira, horietaik eunta sei eskerrekoak izanen dira, berroita sei eskoinekoak, hoita behatzi Frente Nazionalekoak, eta biga dira oraino zalantzan egoiten. Urbilagotik soeginez gure departamentuari, ama hiru kontseilari berri izanen dira Eskerreko zerrendekoak, horietan, Frederik Espainiak, Mathieu Berger, eto Andie Sainte-Marie, eskolerikoak, bai eta ere, Alice Leizia Gezahar eta Jean-François Blanco, berden izenean. Bost edo sei dira eskuinekoak, horietan, Sylvie Duruti, Bayonesa edo Michel Venak meharistara, seigarren tokian den Barthelemi zat, ez da horreino jakina, segurtamen naikin, autatua denez. Frente Nazionalak, bi edo iru kontseilari izanen ditulari gure departamentuan. Eta goizuntan agertzen denaren arabera iduri luke azkenian Bartelemi ager autatua dela e, eh, behaz eh, eskualdeko autetxi izaiteko bere e, eh, ikus molde atzoko emaitzen ondotik entzunan dugu laster baina lehenik itza handie zentemarri handie zentemarri eskualdeko konseilari berrien artian izanen da sozialisten zerrendatik emaitzetaz zer dion galdatu diogu lehenik Ba egeran nolazez uh posikniz, pozik niz ezkerrak uh, eh, batasun hori eginik bigarren itzulirako, eta pozik niz uh, eskualdea uh, eh, ezkerran horrek uh, kudeatzea beste sei urtez. Hmm. Hala, eta pozik niz ere uh, uh, Ipar Euskal emaitzetaz, eta oroak departamentuko emaitzetaz ere, diferentzia hori no handiagoa baita ezkerraren alde. Hala, eta hori izan da, behar da, e, uste gabe bat, emaitza horietan, departamentoan eta eskolegi eskolegian erran dugu, eoneko berroita bik akotxei alen ruseten zata eta oita amaseik behatzi, kalmeltzen zata emaitza horietaik, horiekin, doimata rapatua izan dela ere, e, aitortu dauko Bartelemi Ager, eskuin zentroko autagaiak. Nekez da, egun zeiten uh, e, ikusten nuen, hemen uh, eh, elgarretatu zen ehen ukalditik, uh, eh, eh, bon, roleki eginela, bon, ez du bere fruitua hola da, bon, beren itzaiman dute legendek, eta onatzen da puxka eta pala dugu konstantaietan zeudik hemen, guada zerbeita, Hainan ez da, ez dira emaitza honak, eta ez da, egun uh, uh, analiza baten egitea hono. Begonen gira, ordeon, xuxen, zer diren emaitzak eta zure aulkia baduzunez eta eskualde berri horretan. Bon, biharri guziko dugu, egun nekez, ukain eta rezinta. Ados. Hala, dena horiek ziren, bak da, Martelimea Girek eh, maiten zauzkigun hitzak, errepikatuz, eh, goizuntan agertzen eh, diren zerrenden arabera, iduliz, Martelimea Ger, ere, pasatzen dela, autatua dela eskuinetik, Silvi Diruti Bayonoka asuanta, do Michel Benak, meritzeko, hauza bezala. Akordio justo, orekatu iraunkor eta dinamiko bat, nola, Laurent Fabius, kopo goita bateko buruak aurkezten duen Parisen, klima allaketa segin galiuraren emaitza, beroketaren maila oskabat erditan mugatu nahi da, baina ez da eperik ezari, baizek eta albezain laster ortaratu beharko dela, nola egin estado bako txak bere egina halen arabera, eta beharturik izan gabe, aldiz adituek baitiote 2000 eta berroita amarra gabe beharko dela gaz izurketa eh, uneko berro irurgoita amaraz gutitu hau azken akordiolik eh, akordiotik desagertu da sobera baizitza joten estado batzueri gehiago eranen dugu eta kopo goita bat ortaz ondoko minutetan goiz saioan. Beste aktualitaterik Madrileko hausia goita amalau presuna epaituak bat asuna alderdi politiko debekatuko kide izaitea gatik badakizoa benduaren iruan hasi izela eta egun horro martenen aldi izanen da galesketatua izaitia. Euskara sustatu osagarriak arloan ere bai, joan den Euskararen arakondi publikoak eta izpurako luido fondazioak itzarmen bat izenbetu dute Euskararen erabilpena sustatzeko helburuarekin bai klinikan eta bai saharretxeana. Hortaz gain, donian egaraziko eta bai guriko erriekin ere Euskararen presentziaren obetzeko itzarmena izenbetu dute luro fondazioan eta osagarriak arloan, Euskararen sustatzearen garantzia zimintzatu zauko, Frantsua Maitia EP edo Euskararen erakunde publikoaren izenian. Egia eh, etxe hortan uh, eri etortzen direlarik eskaldunak direla, plazer dutela Euskararen uh, aditzia, eta uh, beraz engaiatzen da luro klinika ingurumen uh, elebidun bat eskaintzia. Eta bon, langileetan ere, hain e, eh, euskaldunak dira, eh, eta beraz eh, normaltasun osuan erabiltzen ahal dute euskara hara hartatzeko mementuan bai e, edo horgo langilek euskaraz mintzatzen ahal dira eta hala egiten dute ere baina ofizialki e, aipatzia gauza ona da eta osagarriak loan eh, bertzera kunde batzukin ere itzarmenak plantan ezagriak eta ezagzen ari dituela EEPek eh, errandauko dauko Maiteak. Jadanik duela urte bat izenpetu ginuen Bayonako ospitaliarekin, eh, duela zonbait aste izenpetu dut itzarmen bat kapio belaga klinikarekin, eta uh, onartia dugu hitzarmen bat gure biltzar nagusian Dona Pauleko ospitaliarekin ere uh, heiek ere gutizia baitute Euskara eh, bultzatzea. Baina aizinarik ez ukanez heiekin izenpetzeko heldu den presidentak eginen du lan hori. Ega mesala, Frantxo Maitearen azken agirraldia zen hau epeko lehen gisa. Kirolak eta pilota eskuzkan berezkoak superprestiz lehiaketan, berria da atirializmendik ez duela jokatuko, gaztigatua baita eta bere partez monzondartzek jokatuko duela, baina baita ere finala laurdenak direla hastelen untan garaziko garatenian eta itzoliuntako peio lagaldek eta bisintxo bilbao beren sartzea egiten dutela. Atxaleko lau ontan beraz peio lagalda monzondartzen kontrariko da eta ondoti Ondotik, eh, Bixintxo Bilbao, Simun Lamberten kontra, azken unek eh, partida bat badu irabazia jadanik eh, joan den astelenian ospitalen kontra, hori abantaila izan daiteken galdatu diogu Bixintxo Bilbao hori. Behar ba, mantela txiki bat beretzat, partida bat baitu, jokatua, piskat hartu ditu garaziko trinketa horren reper txiki batzuk, baina horra gero beste partida bat da. Sigur aski konfientzian da, baina horra simunen kontra ez du txikulan jokatu ere bai buruz buru, badakito joko oso klasikoa duela eta biziki eh, ongi jokatzen duela buruz buru, beraz uh, nik uste partida oso zaila dela eta beharko dutela nere maila oberenean jokatu nahi bali madut partida bori irabazi. Simunek nik rango nuke ez duela puntua ulik, oso kompletoa da, sake hona du, bazteretik oso ongi jokatzen du, tinkatzen du asko jokoa ezker galderat, gero ongi bukatzen du puntuak ere, eskin motzakien edo puntasare edo sarerat, beraz ez usten ikusten eh, puntua ulik, gero gan da albezain ongi jokatzea, giberan atxikizea, fisiko kintxetuko gogortzen partida albezain bat, Eta gero nik uste olako kruzburukako um, partidetan uh, eh, sakeak egiten dola diferentzia asko, beraz nahi nuke sakean asmatu. Hori lan dut azkeren trenamendutan eta uh, ongi funtzionatuko dela lau hontan, Monsondar Zelagalden kontra, ondotik Bilbao, Lamberten eh, kontra, eta atzo eskerpanetan profesionaletan, Artola eta Albisuk, ogoita bi emelitzi irabaziote, Ola Izola eta Urritikutxaren eh, kontra, Rugbian eh, Federal Bian Doni Manelizunek galdu marmanden amazazpioite iru, Bokale galdu lan iru ogoita bi, eta endaiak etxean galdu, oita ama iru, oita amost, Kastel kontra, eta Nafarroa atik nausitu arkasuni ogoita bost eta amami. Eta azken abisu bat uh, reiteko obrak badirela mugerriko autobide juntan, ondorioz eh, etxirik egonen eh, da, uh, junta hori baiona paue sentsuan irugauez, gaurti goiti, eta hori goizeko seiak hartio eran bezala, elduden gauan eta ondoko bietan ala izanen da. Goazela intzina goizberri saioarekin, eta behaz kop ogoita batian errialdek akordio bat ardietxi dute. Mundu mailako lehen adostasuna da klimaren gaiana karbono gutiago behar duen ekonomia baterantz pide egiteko Engaiamendua hartu dute herrialdeek garapen eredu berri bat antolatzailek diotenez hauts kritiko bakarra. Nikaraguarena izan da prozedura antidemokratikoa salatu baitute haiek. Testuan hartu engaiamenduak segitzen dituztela engaiamenduak segitzen dituztela frogatu beharko dute errialdek eta berriz ikusiko dira horiek bost urte guziz aldiz ez da isunik izanen. Horrez gain herrialdeki surtzen dituzten gasen eta surga ditzazketen eh, gasen artean oreka bat lortzeko engaiamendua. Artzu dute, gobernuz kanpoko erakundeak zatituak dira batzuentzat orokorki positiboa da itzahmen hori, gehienentzat hala ere ez aski konkretua eta zinezko alternatibarik gabekoa. Burundin egoera bortiztu da, Ostiralean irugune militar erasotok izan ziren, Pierre Enkuruntzizaren irugarren legealdiaren kontrako oposizioa ahmatua da orai, Ondorioz, boterearen errepresua oska batez iganda. da. Hauzo holdartuetan eun bat hil kondatzen dira aste buruntan, zerbitzu sekretuak eta militarrak noiz nahi sartzen dira kariketan, eta biz debazterrean direnak tirokatzen dituzte, etxeak indarrezidekiak eta gizon gazteak arbitrarioki preso hartuak, presondegiak gainezka beteak dira, ez diete jaterat emaiten eta tortura kasuak saratuak dira. eta Libiaren geroaz zaritu direla egoman ere. Tripoli eta Tobrukeko gobernu etxaiak bildu dituzte, Italiak eta Estatu Batuak, batasuneko gobernu baten ideia da nagusitu, primaderako izan behar litaike hori, jihadisten aitzinatzearen kontrako ahalak egituratzea ere aipatu da zirteko eskualdean gehien bat.